Egun hunen zule guzier eguna xartzeko arunkua lan postu edo reforma berriai kontre girua beotzen aida eskolen unguian. Eskoziak behala jakinen du referendum baten bidez be independentsia ukenen dinez han ebai girua behotzen aida. Eta programazioa man komun bat, Bayuna, Angelu eta Bokaleko Antzokietan edo esena nazionalan hoita Bosch Geren edizioneko. Eta hauaz, puntu bat egiten dugu, hiekin lol. Eta aroaren aldetik, bazterrak berotzen ere edo, edo berotuko dira... Ez goizuntan, eh? Ez, mena, ez behala, mena, lasterra. Eta, beraz, denbo zinez ekitzu maiten da Ikea do Ikerleek, egun otan zeluzo ardi, eta Ikea gurekin, emeki emeki beraz erran bezala, bazterrak berotuko dira, eta egun temperaturak, oita seita, oita bederatzi ozken unguian, guatuko dira, aize aldako ragoizuntan, arresti aldiz, ipar eki jelki giatik buatuko du. Ondoko egunetan, bai estatzen da Ike denbo edera jarrekiko diala, naiz eta hor, odei habo agertuko dien, Bena, oro har igante alaktino, igante arresti pu, denbo ederren mentuan gia paroeko araberan. Eta erran bezala sartzeko hastian, uzatu bezala sartzeko harrinkoak huiantzen haidia eta akademia, eh, arrosako eskolan akademia inspektor edo ikuskaien bizita ukendie atzo arrosako eskolako gura eta ez du hunek deun jeberi hunik ekari huartazteko jakasle postu erdi bat galtatzen ziela eh, bestenaz hoita hamasei haur kudeatu behar euh, behitutu frantzezeko jakasliak beak junden apilan refizatuik izan zen bena haurko kopurua ikusiz, ez zintzaia ere refusatu joie burrasuek, erran bezala, ez die atzo ratxalde juntan, eh, ideiaz kambiazi ahal izan inspektor delako hoi. Eta heletako eskolan, eskola bidunian ebai, sartzia burrasuen kesiaikin egiten da, eta sortzi haur badutie, igan urtian beno lau habo, eta hunekin batian jakasle postu erdi bat gutiago, igan ustailan hamabostan, barer akademia ikuskaiaikin mintzatu zien, ordian uano hoita lau ikasle den mentuan eta barrer jaunak argiki eran zeien, ez ziela postu erdi hoi atxikitzen ahal, oai, lau ikasle habokin, uste die gaizak kambiatzen ahal diela bestenas hoita sortzi haurrak bergelan batuko dia ama eskolatik zem bialat, jakasle bakots batekin, junden urtian, heletako herriko lagun laguntzaikin, intxatu zien RPI edo eskola elgarretatzi baten muntatzia, uh, aizo herri sumaitekin ben hoiek, ez zien hon hartu. Hale, bide hortaik jarraiki nahi die. Eta larrainen oai eskola elhebidun saila handitzen aideela sibe uan, eh, sartze uh, huntan herriko eskolak egiten du pario hoi behal hamalau ikaslekin, etxen eh, uska entzuten balin bada uano, eh, azkartzeko hunen sedia badie eskolaikin, igan kuntseiak etxekuekin pusatu dian sedia dugu, eta gaur egunko kuntseiak builat jaman diana alen irriart lehen asuanta. Horten uh, e, baduk e, uh, handi bat la uh, e, bat jagu errezentxa bat bilenga. Herritaren eta etxekuen uh, nahia horro uh, nahia zean, uh, kengenezan uh, heben sibeo gainin bat bilenga. Oano heben uska haurek eta oroka uh, emaiten diemen, egin hua begiatu. Hordian leheneko kuntxeiak, guben lehen deja bazien projekt hoi eta bon, gu heltu gelaik ikusi jau projeta zela eta bon, behar gu nila helazi bazterila projet hoi. Ordien, bon, etzian aiza, ikun jagu lana mini bat, bena bon, heltu gutuk. Eta egun ikusten ja bezala, bat jagu ere jentsa bat, uska eta frantzaz maiten dina. Eta haureku ikasiko die. Eta bida erreditan eh, zailtasun zumait izan badi akademiako ikuskaitzaikin EEP eta hautetxien lanai esker kausitu die jakasle elhebidun baten hartzia kurtsuen segurtatzeko bi hizkuntzetan eta presiski bardoztar gazte bat eh, dutu segurtatuko kurtsuak nula iganden erraiten daiku Monik Landagaraiek. Be, uh, eh, ikasle entzat izanen da esperientza berria eta aniretzat ere bai eta voilà, elkarrekin ikasiko dugu eginen dugu aldugun bezala, beraz uh, izanen da um, egun batez uh, eh, frantzisez eta e-, beste egun batez euskaraz, eta gaiak, uh, eh, gaiak edo frantsesez edo euskaraz izanen dira. Eta berrihun bat balin gure hizkuntzaen askartzeko, uh, eh, bada lan egiteko sibeuan mila eta hogei ikasle bazian igan urtian eskola publiko eta privatiak kontutan hartuz eta elhebidun ehun ehunetaik berroita laua zelaik. Eskolaz kanpoko aktivitatiak atzo lehenaldiko santuratu dia eterdiko egun eterdiko hastien erreforma eta sumait uh, eh, kresu balin badia garrasi bai gorin herri elkargoak kompetentzia begain hartu dia uh, edo sozial ekin zen zentro dunek kudeatu behar izan die antolaketa hau ez dela aija izan azpimaratu daiku maider lurok eh, bena bide hunian diela ebai gehitu daiku entzuten dugu Ebe hor uh, momentuan denak finkatu dira, beti puskat izan da aldaketa eta hori zen zaila, eh, zailena. Atzo ono jakin dugu eh, batzu eh, ez zirela egiten al, eta hor dion berzen atzo atxean beste animatzaile batzu atxeman. Ba, izan beharko da, ba, bi laite bedain, ara, untxa denak finkatzeko, rakasleekin ere dena loturak egiteko, eta... E gero, xorniz dena untxa pasatuko dela. zortzi batiak gira, dingira bost eh, animatzailekin, eta hor, bo, egun behar ziren eh, taldiak egin, ez ditugu aurrak eh, ezautzen ere, hor egin dituzte jokoak uh, izenak ikasteko. Eneko Agustin, Eiande, Celia, Julen, Arrain bat zinen dugu eta berda papes bat etan margotu, apainzeko eta gero zarriko dugu non baita eh, jaina. Sartze eh, aktivitate guziak segurtatiak izan di, eta garraziko entzun uh, ahal izan dienez, haurek aktivitate guziak maitatu dutie, eta ikustekoa da huai, ikaslek hembeste gustukoa izan dien astizken goiz juntan, eskolat itzultzia. Eta hauteskunde garaiko polemika guzin gainetik programazio aman komun bat eskainiko die ikasturte juntan, baiunan, uh, eh, doniban elohitzune bokaleko eta lehen angeluko antzokiek beroita eh, berroita himetzu lau herrietako hamabi tokiesberdinetan. esberdinetan, hintza arieta. Hogeita bosgarren edizioaren tzat egitarau zabal eta anitza eskaintzen duela, bai angelu, doni itzun eta bokalek osatzen duten esena nazionalak, edo antzokiek, esplikatu digu Dominik Burukoa zuzendariak. Donc il y a 59 spectacles qui vont donner lieu à 130 représentations, ce qui est assez énorme hein, si on considère que la saison en fait pour nous c'est octobre-mai. Euh, Certaines semaines, il y aura 2-3 spectacles par semaine qui vont, la plupart d'entre eux, donner lieu à plusieurs représentations. Euskaraz ikusgarri gutxi, bakarra egia erran, ala ere mugaz gaindiko harremanak sekulan baino indartsuagoak direla azpimarratu digu Dominik Burukoak. Ah, pour nous c'est essentiel, il y a une communauté urbaine continue de Bayonne jusqu'à Donostia, et on le fait aussi avec Pampelune aujourd'hui, on s'est rendu compte de la méconnaissance quasi totale des uns vis-à-vis -vis des autres. Erran bezala, hemendik landa, erzena nazionalaren programazioa Angeluko Kintaueko antzokiraino edatuko da, hauteskunde garaiko Oui, vous savez, quand on, raisonne en disant c'est ma salle, euh, c'est vrai qu'on a l'impression de, se faire enlever euh, euh, sans jouer, si je peux me permettre. Moi, je raisonne pas c'est ma salle, je raisonne c'est notre salle. Ikusgarrientzat txartelak salgai dira irailaren biuntatik landa, abonamendu eskaintza desberdinekin. Eta abonamentu baten hartzeko baiuno edo angeruko antzokilat hiantu behar da, edo zen nazionale.fr webgunilat chartuz. Oso beste gehi eta sortu alderdi politikoa bertzaliak gaitzesten du preso politiko zumbaitek azken haste hoietan e, jasaiten diena. Marseian preso dien hiu eskaldun disiplina zeldetan eta izolamentian dia junden ustailen hoita lauaz gehoz, protestaldi bat jaman dielakoz, eko eh, prejuntegiat igoriak izan entziela jakin dielaik. Hurun tasuna die salhatzen, Tarrazkon hebentik seiehun berroita hamar kilometretotan da, eta uskal herrirat huiantzia galtatzen die, ekaitz sirvent, uh, eh, suhaitz errasti eta asier uh, eh, eseiz adia hiu preso hoik, beste adibide bat, eh, jordan martitegi nanteretik mulen eat jamana izan da ustailan, uskal herritik sei ehun eta hiutan hogei kilometroat, sortuk gaitzestzen du presoek eta haien familiak, jasaiten diela uh, doble gaztigua, eta uh, dio estadoen provokazioa hutsa dela, ekainaen hamalauan. Baiunan presuen hyantzia galtatzen zien milaka manifestaldien ikustez. Presuen uh, eh, eta barriatze politika hoi ikuatzia galtatzen dioie frantses gubernuai. Eta Eskozian bi haste independentzia eh, nahi dien eh, erreformaen edo erreferendoma gabe, setemean hoita sortzian iganen da hoi, giuroa behotzen aide hane bai, azken zondazen abea, baiak zinez goatzen aida eta politika lehen lehendakaiak harinkoatzen hasik dia, Inglaterrak jadanik errandu, Eskoziak kausitzen bazien be Livre Sterling baliatzeko baimena elkiko ziela, eta haleike, hanitz guatu balin bada, baiak wano ehuneko berroita zazpia luke, eta ezakaldiz ehuneko berroita hamahiua waikuen kinetan urentzeko bihitz hasteko buelta Espainiako txirrindula itzulia, Euskal herian dela hastizken juntan, irunatik abiatu eta aralareko lepulat helduko da eginko eta Et etapa atzo orduaien kontrako proba basien edo kontra la montre de la kueta Martin da nausitu hoita hamalau kilometroak berroita zazpi minutaz egin behitutu, abantsuni bezain zale, bena gertakai nausia izan da atzo, Nairo Quintana kolombiara, hoi lider xalkapen eh, zian, eh, eta torra gorria ben mortizki joida, eta hiu minuta galdu ditu, ondo joz Alberto Contadorek du hartzen atorra gorria, Mikel Niebe uh, lehen uskalduna halama halau geren lekian uh, jaitsida, eta aldiz Romain Zikar azpandara hoita hameka geren lekutik, hoita Bosch geren eurren lekialat huyantzen da. Eta eurrentzeko joko berri trofeoa biatzen da arbonan gaur pelota ipagai prefosta, gaiko zazpionetan bon edukazu, berreter bide karikarten kontraiko dia, sortzitan aliz alfaro egia behar, poitz ere karikontre aiko dielaik.